Hello. it goes a little something like this. Mobility. Mobility. Mobility. Mobility is right for you. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu novu epizodu serijala Mobility gdje pričamo o automobilizmu i naravno svemu što je vezano za to, posebno akcenat naravno na savetima e, koje dajemo vozačima. Tako da danas smo pripremili nekoliko interesantnih tekstova, saveta, tako da nadam se da ćete uživati i ostanite s nama u narednih 15 minuta, pa krećemo odmah. Znači, ovako krećemo sa našom e, prvom informacijom, a to je Stigla je jesen na naše puteve, kao što ste svi već naravno i primetili, i kalendarski, što znači klizavi kolovozi, loša vidljivost, akvaplaning i tako dalje. Svi znamo da su generalno letnji meseci, e, što se tiče statistike, takozvani, kako ih zovu, crni e, meseci, jel, u toku godine, kada je reč o stradanjima, ali ni jesen nije ni malo bezbednija. Naime, tokom leta na putevima se nalazi veliki broj automobila, pa je naravno prosek nezgoda mnogo veći. Ali dolaskom jeseni nastupaju druge vremenske prilike, pa naravno vožnju morate prilagoditi novim uslovima. Kao prvo, naravno, mrak pada ranije. Kiša i magle su česta pojava, a u to u najvećoj meri utiče na vidljivost. Takođe, uslovi na putu su promenjeni, kolovozi više nisu suvi, sve je vlažno i mokro, blatnjavo i klizavo. Prvo na što treba da oblatite pažnju je lišće. Opalo jesenje lišće i vlaga čine puteve nalik klizavom tepihu. Posebno morate biti oprezni prilikom vožnje kroz šumovite predele gdje često duva i vetar. Ovde je najvažnije da usporite i da zaboravite na nagle pokrete za upravljačem i naravno nagla kočenja. Drugo na što treba da obratite pažnju su nevreme. Jesenje oluje svake godine prave prilično ozbiljnu štetu vozačima. Drveće koje se ruši često bude uzrok mnogih saobraćajnih nesreća, a posebno u šumovitim delovima kada vozačima blokira put. Obratite pažnju na upozorenja koje se emituju na radiju ili televiziji i znajte da je nekad mnogo bolje napustiti vozilo u slučaju jake oluje ili košave ili već šta se desi. Sledeće je blato. Sezona žetve traje do decembra, traktori koji sa njiva izlaze na put ostavljaju velike količine blata. Tu je veliki rizik od prokliznjavanja, koji se može dogoditi čak i pri običnom preticanju. Klonite nogu sa pedale gasa, kada primetite naravno blato, i napravite veće rastojanje, jer ovde se često put kočenja produžava i to značajno. Magla. Uvek dolazi nijotkuda i prilično brzo. Često se javlja uveče ili ujutru, a najvažnije je imati maglenke, voziti sporije i držati veće rastojanje. Zavisno od vidljivosti morate prilagoditi brzinu po sljedećem pravilu. 50 metara vidljivosti jednako je 50 km na čas. Zadnje svetlo za maglu uključite uvek, ali samo ako je vidljivost manja od 50 metara. Mada ja uvek savjetujem e, iz razgovora sa vozačima da se uvek kada ima magle uključi zadnje, e, zadnje maglenke da uključite, da vas ljudi vide. A najveća brzina ne bi trebalo da vam bude preko 60 km na čas, pogotovo kada je veća magla u pitanju. Sledeće, ako prolazite kroz šumovite ili brdovite predele, tu postoji opasnost od divljači na putu. Nemojte pocenjivati opasnost koje vrebaju zbog životinskih koridora, a mi prolazimo tu da automobilima. Ako vozite 50 km na čas, na primer, pri udaru se težina životinje uvećava 25 puta. Rizik je najveći u sumrak i ranu zoru, pa naravno obavezno poštujte znakove upozorenja i smanjite brzinu i budite spremni na kočenje i izbjegavanje. Jedan generalni savjet koji bi mogli da vam damo na kraju, a to je da vi treba da budete pripremljeni i koncentrisani tokom jeseni, svi vozači naravno, što naravno znači i da vaš auto treba da bude spreman pogotovo kočnice, e, meslice brisača da bude dobra vidljivost, antifriz, obavezno da sipate zimsku tečnost na stakla, uklonite nečistoće sa odvoda, ventilacije, obavezno zamenite kabinski filter i naravno sprečite zamagljivanje prozora koje uzrokuje blaka. To je bio e, naš prvi savet ili grupa saveta vezana za jesen. A sada ćemo malo pričati o vožnji po kiši. Generalno te dve stvari su povezane, a vremenske prilike, odnosno neprilike u vidu velike količina kiša, natrali su vozače da se ozbiljno zapitaju da li po pljusku uopšte da kreću negde, jer je pitanje kako i kada će se taj pljusak završiti a mi ćemo vas podsjetiti o nekoliko važnih stvari koje će vam naravno olakšati vožnju po pljusku. Prvo, ventilacija. Pre nego što krenete, usmerite ventilaciju na vetrobran, jer kad pada kiša prozori se magle maltane u sekundama. I svakako ne želite da se petljate sa dugmićima, u trenutku kada više ne vidite ispred sebe, što znači da odmah lepo podesite prema što krenete, podesite ventilaciju, uključite da sve bude kako treba da vam ne magli šofer šajbna i naravno bočni prozori vozača i suvozača, to je najvažnije, i naravno pozadi da uključite grejač ako krene da magli, da možete da odmaglite pozadi da vidite. Drugo, jak vetar. Vetar može uzdrmati vaše vozilo i čak vam promeniti pravac kretanja, pogotovo na mostovima, tako da čvrsto držite volan u rukama i budite svesni ostalih učesnika u saobraćaju naravno. U ovakvim uslovima pogotovo motorciklista i viših vozila sa ravnim stranicama kao što su kamioni, kombi i tako dalje. Naravno ono što se podrazumeva, ali ajmo da pomenemo, vozite sporije. Kada je kiša, držite duplo veće odstojanje od vozila ispred vas, ne samo zbog puta kočenja, koji je po mokrom kolovozu znatno duži, jel? kao što svi već znate, već na ovaj način dajete sebi prostora da vas vozila ispred ne bi prskala i tako vam smanjivala vidljivost napred. Ovo pogotovo važi ukoliko je ispred vas veće vozilo, tako da imajte to na umu. Bilo bi dobro da ne koristite takozvani cruise control. Ako imate, na primjer, tempomat, nemojte ga koristiti po mokrom putu, jer ukoliko dođe do, na primjer, akvaplaninga, može nastati problem. Gledajte dalje i planirajte svoju vožnju kako biste mogli lagano da kočite, ubrzavate ili skrećete. Nagli pokreti učinit će vozilo nestabilnim, tako da savjetujemo da to izbegavate maksimalno. Poseban oprez je pri preticanju. Svetlosnim signalima obavezno upozorite vozača koga pretičete i pre nego što započnete ovu radnju, uključite brisače na najjače, odnosno najbrže. E sad, već smo pričali o akvaplaningu, ali ajde sad da, da ponovimo još jednom najbitnije. Akvaplaning je pojava koja se događa kada pneumatici izgube kontakt sa podlogom, odnosno kada se tanak sloj vode nađe između gazeće površine gume i puta naravno. U tom trenutku vozač gubi kontrolu nad vozilom, a ova pojava često se događa isključivo kada vozimo brže nego što je potrebno. Uz to naravno rizik od akvaplaninga je već veći ukoliko nam gume nisu kako treba ili kako bi to narod rekao kad su ćelave gume. Ako vam se ovo već dogodilo, kada ste vozili malo brže po kiši, onda znate da je ta osjećaj ume da bude naravno veoma neprijatan. Pravilno reagovanje u slučaju akvaplaninga je da odmah pustite nogu sa pedale gasa, ali nikako nemojte pritiskati kočnicu ili okretati volan. Kada otpustite gas, vozilo će usporiti i gume će početi da se probijaju kroz vodu i prijanjanje će biti omogućeno. Takođe, potrebno je da čvrsto držite volan u rukama kako automobil ne bi menjao pravac, jer vrlo lako izgubite kontrolu i onda svašta može da se desi ovaj savjet kako da se snađete ukoliko dođe do akvaplaninga, ali prevencija je svakako najbolje rešenje jer se ova pojava može izbeći. Nemojte voziti sa starim i previše istrošenim gumama naravno, jer one nemaju sposobnost da odvedu vodu kroz kanale gazeće površine. Jednostavno, što je šara na gumi dublja, voda će lakše i brže prolaziti. A također akvaplaning se može izbeći ukoliko ne vozite brzo po kiši, tako da imajte to na umu. Ako imate stariju gumu, onda smanjite brzinu. To je poslednji savet koji smo imali vezano za kišu. Sljedeći e, naš savet u stvari nije savet, nego je informacija za sve vozače koji planiraju ili imaju zatamljena stakla. Počela je legalizacija zatamljenih stakala. Situacija sa zatamljenim staklima je konačno rešena. Sada kada znamo kakve folije smeju da se lepe na stakla, ko radi ispitivanje, ko izdaje ateste i naravno koliko će to sve da košta. E sad, koje folije smeju da se lepe? Na stakla smeju da se lepe samo isključivo folije koje imaju atest, naravno. Dakle, proizvodi koji su prošli određene provere i koji ispunjavaju određene uslove, Da se ne biste našli u nebranom grožđu, lepljenje folija prepustite isključivo servisima koji garantuju i za folije koje lepe i naravno za svoju uslugu. Glavno pitanje koje svi postavljaju, koja stakla smeju, a koja ne da se zatamnjuju. E sad ovako. Prednji vetrobran, odnosno šoferka, ne sme da se dira, ne sme da bude zatamljena. Znači to nikako. Prednja bočna stakla vozača i suvozača mogu da se zatamne, ali samo tako da se ukupna vrednost prigušenja ne prelazi 30%. Zadnja bočna stakla i zadnje staklo, to je zadnji vetrobran, može da se zatamni koliko god želite. Praktično možete i da ih prefarbate. E sad, kako da znate da će automobil nakon lepljenja folija proći ispitivanje, odnosno dobiti atest? Folije koje se lepe na stakla moraju da imaju svoj atest. Međutim, Da li će stakla vašeg automobila na koje su zalepljene te folije proći ispitivanje? Verovatno su stakla vašeg automobila već donekle zatamljena, pa će folije prilikom ispitivanja pokazati mnogo veću zatamljenost. Ovo je jedan e, od razloga da lepljenje folije prepustite ovlašćenim servisima, kod koje ćete moći da ostvarite reklamaciju ili nadoknadite troškove ukoliko zbog njihove greške ne prođete ispitivanje. E sad, naravno, sledeće pitanje koje se nameće, ko i gde radi atest, odnosno ispitivanje. Kada je u pitanju ispitivanje zatamljenih stakala, Um, to trenutno radi samo Centar za motorna vozila Automoto Saveza Srbije. Nakon što automobil prođe ispitivanja, odnosno zahtev, podnosite zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja i ono što je možda naj spornije u ovom trenutku, a to je da nakon toga je potrebno obaviti tehnički pregled. E sad, problematična saglasnost, odnosno e, potvrda proizvođača, Da biste prošli ispitivanje, neophodno je da od ovlašćenog predstavnika proizvođača u Srbiji, modela koji, automobila koje vi vozite, dobijete saglasnost za lepljenje folija na stakla vašeg automobila. Što znači? Da neki predstavnici proizvođača ovu saglasnost daju besplatno a drugi naplaćuju simbolično. Ako trećih može da košta i više od 100 evra. Vlasnici automobila, marki koji nemaju ovlašćenog predstavnika u Srbiji, nalaze se naravno u velikom problemu, pošto praktično ne mogu da dobiju saglasnost od proizvođača i samim tim ne mogu da uopšte uđu u fazu ispitivanja. E sad, cena. Koliko zapravo to sve košta? Pa odmah ćemo reći da to ni malo nije jeftino, što znači da su troškovi sljedeći. Saglasnost potvrda proizvođača ukoliko ima svoje predstavništvo u Srbiji se kreće od 0 do 10.000 dinara. Republička administrativna taksa 300 dinara, obrada dokumentacije 3300 dinara, izdavanje uverenja 3000 dinara, ispitivanje odnosno sam atest 4800 dinara i naravno tehnički pregled koji se kreće od 800 do 2000 dinara već zavisi gde radite. Što naravno znači da lepljenje folija, na primjer, košta 9500 dinara, potvrda proizvođača ako košta 12.000, dajemo primjer na primjer kako to sve izgleda. Znači, lepljenje folije 9.500, potvrda od proizvođača 12.000 i ispitivanje kompletna procedura 13.000, što znači ukupno 34.500 bi vas koštalo po ovom našem primeru da izvršite zatamljivanje svih stakala na kolima, što je, priznaćete, veoma skupo, bar za većinu građana ove naše zemlje. E sad, ukoliko nemate, imate zatamljeno staklom, a nemate atest, po novom bi trebalo da skinete foliju i da odate na odlepljivanje ili da odradite atest. Što znači da po novom, da ponovimo još jednom, vetrobran ne sme se zatamljuje, bočna stakla u ravni vozača i suvozača mogu da se zatamlje ali ne sme da prelazi 30% i ostala stakla mogu da se zatamnje bez ograničenja. Sve u svemu, nije nešto što nije bilo očekivano, troškovi su prilično veliki, tako da dobro razmislite pre nego što se opredelite za ovo ukoliko ste razmišljali, a ukoliko imate zatamljena stakla, ne želite da vadite atest, mnogo jednostavnije da skinete jer će i to gledati na tehničkom pregledu i tražit će vam naravno papire i za to. I prelazimo na našu sledeću informaciju. A to je koja nam stiže iz Tesla Motorsa. A to je da je Tesla Motors po prvi put aktivirao funkcije autopilota. Pričalo se proteklih nedelja o tome, a sada su izvršili pravu aktivaciju po prvi put što znači da kompanija Tesla Motors je izvršila aktivaciju nove verzije svog automobilskog softvera e, Tesla version 7.0, funkciju autopilot. Hardver koji je neophodan za rad ovog sistema je bio spreman još od prošle godine. Autopilot će e, omogućiti samostalnu vožnju automobila na autoputu od rampe do rampe, ali nije detaljno precizirano kada će se to desiti. U ovom trenutku softver omogućava Teslinim automobilima napravljenim u oktobru 2014. i novim da samostalno drže saobraćajnu traku, menjaju traku dodirom komande za indikator skretanja i da menjaju brzinu uz pomoć tempomata koji obrađuje podatke i saobraćaja. Automobil može da pomogne i pri parkiranju, naravno. Na primjer, u stanju je da skenira parking u potrazi za slobodnim mestom – upozori vozača kada ga pronađe i izvrši paralelno parkiranje kada mu se zada komanda. Hardver koji ovo omogućava sastoji se od radara i kamere u prednjem delu automobila, 12 ultrazvučnih senzora dugog dometa koji deluju u svim pravcima oko vozila i pri svim brzinama naravno, potom veoma preciznog digitalno kontrolisanog sistema uz pomoć pri i naravno GPS. Novi software koristi podatke od svih ovih kontrolnih sistema i podešava brzinu, kočenje i upravljanje. Uz sve to, svaki Tesla Model S šalje podatke nazad proizvođaču u realnom vremenu, što osigurava da se autopilot konstantno usavršava. Vremenom će naravno ova tehnologija napredovati, a Tesla će sva poboljšanja streamovati u sve svoje automobile kao svaku softversku nadogradnju. Autopilot je naravno ugrađen i u najnoviji model X. Kompanija naglašava da je vozač i dalje odgovoran za automobil i njegovo kontrolisanje, što znači da autopilot treba da se koristi samo na autoputu i naravno iz kompanije naglašavaju da vozač mora da drži ruke na upravljaču iako sistem funkcioniše. Software Tesla verzija 7.0 i grafičko unapređenje digitalnih ekrana za svaki model S u svetu je već pušten, a restilizovanje i prikaz instrumenta i dodate su naravno nove funkcije u samom softveru. Veoma interesantno, kao jedna zanimljivost, tako da nažalost još uvek u Srbiji nemamo mogućnosti da uživo vidimo Tesla modele, ali nadam se da ćemo i to biti u prilici u narednim godinama da vidimo taj auto, tako da ako ili ako mi budemo došli do neke nove informacije umeđu vremenu, novih informacija, svakako ćemo vam preneti u okviru jedne od ovih naših emisija. To bi ujedno bilo i sve u ovoj našoj emisiji. Nadam se da su ove informacije bile korisne, ukoliko ih niste znali. Ukoliko jeste, onda da malo obnovite gradivo, posebno što se tiče vožnje u jesenjim uslovima. A do neke sledeće emisije moje ime Nena, naravno, vi ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav i čao! Hello. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for. NXS Podcast.